va les attentes, pas faire couler le sang. Attendez, faire doucement. On va les attendre sans menacer. Oh. Le sable tombe, recommencer, c'est mort. Tiens que Dieu que j'adore, un selfie et je rigole. Je veux pas être ton idole, mais ton inspiration. Message le qu'un dernier message, qu'un dernier message peut t'enlever la vie. Je suis dans Paname. Y'a pas de distraction. Fais pas d'histoire, sort. Ici y a 10 heures, ça vend la baie de C'est l'heure des gérants. Y a des armes de poing et des fusils d'assaut. Ça pose des bangers d'un meurtre. Un coup de fil pour faire un meurtre. Ils savent qu'on est prêt pour un meurtre. Oh, besoin de personne pour nous aider. Besoin de personne pour nous aider. C'est pas avec la force qu'on va céder On a quitté la table, ils ont fait des enquêtes, on a fait des jaloux. Laisse-moi me taper des barres quand j'entends qu'ils disent l'avenir est à nous. On a vidé des sacs, ils ont vidé leurs poches, on a repris le Glock. Avant d'être une restaurant, avant d'être la méloche, je suis un enfant du bloc. Ici on se promène pas deux fois, écoute bien, on se répète pas deux fois. Sur le terrain j'ai marqué deux fois, au studio je fais plus de devoirs. M'apprends rien, je connais mes devoirs, j'ai tout vu avant de recevoir. Logique, je peux pas vous décevoir. Hey, eh, je suis dans Paname, y a pas de distraction pas d'histoire, sort Ici à 10 heures, ça rend la bête les C'est l'heure des gérants y a des armes de poing et des fusils d'assaut Ça pose des bangers d'un meurtre Un coup de fil pour faire un meurtre Ils savent qu'on est prêt pour un meurtre oh, Besoin de personne pour nous aider Besoin de personne pour nous aider C'est pas avec la force qu'on va s'aider on vit, on dort la noche, parfois on est dans le mal, mais y'a que Dieu pour nous sauver. Pas le temps pour les regrets, y'a pas de retour en arrière, le passé c'est le passé. Elle est venue pour un up, elle pas Elle a posé son fontaine, elle avait oublié la date, l'impro, la plein d'espace. Sur une planète, j'te ramène my fault. Oh, you ain't broke.